բարեկամներ, Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում արկա իրավիճակի կապակցությամբ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվականի հերթական հատուկ թողարկումն է։ Թարմ տեղեկատվություն ռազմաճակատից։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը տակավին մնում է լարված։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայության փոխանցմամբ Առավել ուժգին բախումներ են տեղի ունենում մարտագծի հյուսիս-արևելյան եւ հարավ-արևելյան ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Թալիշի ուղությամբ հակառակորդին հասցնում են կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Հաստատված տվյալներով այս հատվածում ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 3 տանկ։ Հիշեցնենք, որ եւս 2 տանկ եւ 1 հետևակի մարտական մեքենա հակառակորդը այսօր կորցրել է հարավ-արևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ 3 եւ այսօր ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ եւ 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա, այդ թվում հետևակի մարտական մեքենա։ Ղարաբաղյան բանակը տվել է 1 տանկի կորուստ։ Մարտագծի հարավ-արևելյան ուղությամբ եւս ընդանում են դիրքային թեժ մարտեր։ Հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակառակորդը իր անզորությունը փորձում է պարտակել խաղաղ բնակիչների, մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքի վրա MM21 գրադ հրթիռահրետանային կայանքից եւ 152 մմ-անոց mm հրետանային միջոցներից իրականացվող արկակոծումներով։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին Մարտակերտից հերրախոսակապով հաղորդում է մեր գործընկեր Նորայր Հովսեփյանը։ Եթե ընդհանուր շփման գծում հակառակորդի դրան Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժի նախահարձակորցողությունների արդյունքում վիրավորված քաղաքացիական անձանց առողջական վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունից։ Նախարարությունից հայտնեցին, որ Արևիկ մանկական բուժմիավորման վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Վարդան Անդրեասյանի եւ Գևորգ Գրիգորյանի վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Կայուն ցաներ է նաև հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Ծովինար Աղաջանյանի եւ Զավեն Ավանեսյանի վերաբուժական բաժանմունքում գտնվող Գարեգին Աղաջանյանի վիճակը։ Հայկ Թորոսյանը տեղափոխվել է Երևան։ Եթերում այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումն է։ Ապրիլի 2-ին ԼՂՀ խորհրդարանի падգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտնիստ, որը վարում էր խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Օրակարգում ունենալով մեկ հարց ԼՂ ազգային ժողովը ընդունեց հայտարարություն Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ապրիլի 2-ի նախահարձակ գործողության վերաբերյալ։ Հայտարարության տեքստը նիստում ներկայացրեց падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը։ Հրադադարից հետո տարիներ շարունակ Ադրբեջանի սադրիչ քաղաքականությունը քայլ առ քայլ տարածաշրջանը դարձնում է ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ հարձակում ձեռնարկեց, հարվածելով ոչ միայն Արցախի ռազմական օբյեկտներին, այլև խաղաղ բնակավայրերին, որի հետևանքով զոհվեցին եւ վիրավորվեցին խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում անմեղ երեխաներ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նախատեսված այս ահաբեկչական գործողությունները ոչ միայն ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, այլև հարված են միջազգային անվտանգության համակարգին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը իր վստահությունն արտահայտելով Պաշտպանության բանակի հմուտ գործողություններին, Արցախի քաղաքացիների եւ հատկապես համանային բնակավայրերի բնակչության բարոյահոգեբանական բարձր պատրաստվածությանը, համարում է, որ միջազգային հանրությունը անընդհատ ենթարկվելով պաշտոնական Բաքվի շանտաժին, տարիներ շարունակ իր մտեցումներով հավասարության նշան դնելով կողմերի միջև շարունակում է ողջևորել Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումները։ Փաստում է, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման անտեսումը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից սանձարձակ գործողությունների։ Ագրեսորին չզսպելը բերելու է տարածաշրջանում անկանխատեսելի հետևանքներով նոր սրացումների, ինչի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ոչ միայն պաշտոնական Բաքվի, այլև նրան սատարող ուժերի վրա։ Շարունակում ենք լուրերի հատուկ թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ապրիլի 2-ի երեկոյան հանդիպել է հրապարակում հավաքված կամավորների մի մասին, նրանց ներկայացրել սահմանի իրավիճակը, հավաստիացրել, որ Պաշտպանության բանակը ամբողջովին տիրապետում է ռազմական դրությանը եւ ցաներ կորուստներ է պատճառել ադրբեջանական բանակին։ Ուրախ եմ, որ կարճ ժամանակահատվածում այսքան մարդ կամավորագրվել է այս սուրբ գործին։ Անհրաժեշտության դեպքում բոլորս մեկնելու ենք հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Այս փուլում հորդորում եմ զերծ մնալ խոճապային տրամադրություններից, բարձր պահելով ողջ հասարակության մարտական ոգին, ասել է վարչապետը։ Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանների համայնքներից հարյուրավոր կամավորներ են դիմել զինկոմիսարիատներ սահման մեկնելու եւ սատար կանգնելու սահմանապահ զինվորներին։ Հերրախոսակապով հաղորդում են այդ շրջաններում մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Թամարա Գրիգորյանը եւ Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Իրավիճակը մեր շրջանում կայուն է, բնակչության մեջ խոճապ չկա։ Այս մասին մեզ տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը։ Շրջանում կամավորները ներկայանում են դիրքեր մեկնելու նպատակով Բոլորը ցանկանում են այս դժվար պահին պատերազմական իրավիճակում լինել մեր զինվորների կողքին ու սուսի կանգնել ու հակառակորդին անհրաժեշտ հակահարված տալ նշեց մեր զրուցակիցն ու ընդգծեց, որ հայրենիքի պաշտպանության հարցում ոչ մի հայ մարդու մեջ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք ուղակի պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մենք պայքարում ենք ու պայքարելու ենք մինչև վերջ, եւ դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլ մեր ամբողջ շրջանի կարծիքն է։ Նշենք, որ Շանյանի շրջանից արդեն կամավորներ մեկնել են սահման եւ ներկա դրությամբ մեծ թվով մարդիկ մեծ ցանկություն ունեն լինելու մեր զինվորների կողքին։ Ելնելով ռազմավարական առաջադրանքներից, առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում նշված ուժերը եւս մեկնելու են սահման մեր դիրքերը պաշտպանելու, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակներում դատապող իրադարձությունները ոտքի են անել նաեւ կամավորականներին։ Քաշաթաղի շրջանում Չեզվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Քաշաթյանի գլխավորությամբ արդեն երկրորդ օրն է գործում է քաղաքապետարանի շտաբը։ Նախորդային նշանաձորում կայացավ օպերատիվ խորհրդակցություն կապված կառնանացանի աշխատանքների հետ, սակայն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ շրջանի բնակչությունը զբաղված է երկրի պաշտպանության խնդիրներով։ Հարյուրավոր կամավորներ են դիմել սահման մեկնելու համար։ Երեկվանից տարբեր պաշտպանական շրջաներ են ուղևորվել կամավորներ շրջանի տարբեր համայնքներից։ լսում եք այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Այդ մասին 3 ապրիլի 2-ին ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, այս գիշեր ժամը 3-ի կողմերը Ադրբեջանի զինված ուժերը սադրիչ գործողությունները ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով։ Սա 94 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո ամենախոշորամասշտաբ գործողություններն են, որ փորձեցին իրականացնել եւ հիմա էլ փորձում են Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամանակին եւ արհեստավար գործողությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ իրավիճակը վերցնել նստողության տակ եւ ոչ միայն իրավիճակը վերցնել նստողության տակ, այլ նաեւ զգալի կորուստներ հասցնել հակառակորդին։ Ընդ որում հակառակորդ այդ ընթացքում օգտագործում էր ռազմական օթուր, հրետանու բոլոր տեսակները եւ բոլոր տիպի զրահամեքենաները։ Կորուստները հակառակորդի ինչպես օտուժի, այնպես էլ հետևակի ու զրահատեխնիկայի զգալի է։ Մենք էլ ունենք կորուստներ, այս պայդրությամբ 18 զորում ենք եւ 35-ի մոտ վիրավորներ։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձի ճանապարհին բարբերաբար իրավիճակն ձեկուցվել է եւ համարում են, որ ընդունած որոշումները տեղին են, անհրաժեշտ եւ ճիշտ հայտնի է, որ միացյալ նահանգները է գնացել մասնակցելու միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին եւ այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ են ունեցել փոխնախագահ Բայդենի եւ պետքարտուղար Քերիի հետ։ Նրանց կոչ են արել, որպեսզի սաստեն Ադրբեջանին չխախտել հրադադարի կանոնները։ Բայց ինչպես տեսակ այդ հանդիպումից ընդամենը մի քանի ժամ հետո տեղի ունեցան իրադարձություններ, որ դեռևս հայտնի չեն, թե ինչի կվերաճե։ Այս պահին սադրանքները շարունակվում են հյուսիսում եւ հարավում կա որոշակի լարվածություն, բայց ինչպես ասեցի, Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գործում են նախապես մշակված պլանին եւ որոշակի նախարարություններ, կարծում եմ առանց արժոտաժի, առանց արժորդ լարվածության պետք է անցնեն ուժեղացված աշխատանքի, ուժեղացված ծառայության, ինչպես նախատեսված է մեր ծրագրերով։ Ես համոզված եմ եւ առաջարկում եմ քննարկել, որ մենք մեկ քայլ առաջ պետք է գնանք եւ ապակին գործերի նախարարությանը կարծում եմ անհրաժեշտ է համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի ապակին գործերի նախարարության հետ եւ մշակել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ անհրաժեշտ է պայմանագրի տեքստ ունենալ, համապատասխան քննարկումներ անցկացնել եւ ուղարկել ազգային ժողով։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժիքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Եվ մենք դա նաև ունենք դրա իրավաբանական իրավունքը, որտեղ ինքներս հանդիսանում ենք 94 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի կողմ։ Բացի զինվաճուժերից իրենց գործը կատարում են մեր միուս գերատեսչությունները, կապ է հաստատվել միջազգային կառույցների մեր գործընկերների հետ։ Այնուհանդերձ, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք եւ բնավ չթերագնահատելով որևէ մեկի օգնությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հանդես է եկել հայտարարությամբ ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների առնչությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով իրականացվող նախահարձակ գործողությունները, ուղղված նաև բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության դեմ։ Մեր աղոթքը եւ զորացությունն ենք բերում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ու ժողովրդին, պաշտպանության բանակի քաջարի հրամանատարներին ու զինվորներին։ Հորդորում ենք չնվազող արիությամբ ու աներեր հավատքով դիմակայել հայրենիքի անկախության եւ մեր ժողովրդի անվտանգության դեմ ուղղված ճշնամական հարձակումներին։ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքներն ու ռազմական գործողությունները խաթարում են կայունությունը տարածաշրջանում եւ իջիկ դարձնում հագամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Կոչ են քանում Միջազգային հանրությանը իմաստնավորի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրաված երկրներին կասեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի չդադարող ոտնձգությունները։ Աղոթում ենք, որ Տերը երկնքի լուսեղեն հարկերում հանգստություն ապարքեվի զոհվածների հոգիներին, մխիթարություն հարազատներին, շուտապույտ ապակինում վիրավորներին։ Թող Աստված զորակից ու պահապան լինի խաղաղության պաշտպան հայոց բանակին։ Երեք Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ վանքում եւ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում սահմանվել է հոգեվոր հսկողություն եւ հնչեցվել են ընդհանրական աղոթքներ։ Մանրամասները պատմում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երեք վաղ առավոտից Մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հնչում էին մեր հավատացյալ քույր եւ եղբայրների աղոթքները։ Աղոթողների խոսքում գերակշռում էր հայցն առաստված եւ բարեխոսությունը սրբերին առաջնորդել զինվորին հաղթանակի հանգրվան։ Արցախ ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանն Ասոտուն առաջին այցելողներից էր։ Սա նոր փուլա, այդ նոր փուլի առաջի ահազանգն է եւ փորձություն է մեզ համար, որից մենք պետք է որ քաղենք դասեր բոլորս, հա, սկսած նախագահից վերջացրած սահմանում, թե որևէ տեղ ապրող բանակցից եւ սա առաջնահերթել փորձություն է մեր բարոյա հոգեբանական վիճակին, այսինքն մեր բարոյականության մեծ փորձություն է, որից մենք պետք է դասեր քաղենք այս ազանգից։ Այ հիմա պահանա ժողովուրդը մի ուրիշ ինքն էլ փուլի մեջ անցնի։ Պետք է մենք համախմբվենք մեր հոգեվոր արժեքների շուրջ, մեր եկեղեցու շուրջ, միջև մենք մենք հոգևորություն չունենանք պինդ ուժեղ, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Քրիստոսի եւ հայրենիքի զինվորը պատրաստ է անդադար կրկնել պատերազմական իրավիճակում զենքի կիրառումը աստվածային հրաման է միաժամանակ զենքը չէ որոշիչը որևէ իրադրության Աստված ասել է վերջի շապիկը ծախի զենք առ։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքները, մեր հավատքը ամենակարևորը։ Մեր ավանդույթները, մեր հայ լինելը, այդ ամենը մենք պարտավոր ենք պաշտպանել, սկսած զենքով, վերջացած ինֆորմացիոն պատերազմ եւ այլն եւ այլն, բոլոր պատերազմը։ Զինվորն անվահատ է նաեւ թիկունքի ամրությամբ Ամեն վարքյան սահմանապահներին օգնության հասնելուն պատրաստ նախկին ազատամարտիկ Շուշիա ազատագրման մասնակից Արամ Մայլյանը առայժմ հոգևոր հերթապահության մեջ է, նախիստ կարևորում է աղոթքյան միջական կապը սահմանում կռելիք հաջողության հետ այս ամենը առանց Աստծո օգնության եւ Աստծո օրհնության անզոր է։ Եվ որպես հայ քրիստոնյա մարդ շատ կարեւորում եմ այդ ամիջական կապը բանակ եւ հասարակություն եւ եկեղեցի եւ քրիստոնյա մեկ որպես հայ քրիստոնյա ազգ ժողովուրդ անպայման պետք է որպես օգնություն եւ որպես օրհնություն մեր բանակի ամենս հոգեոր հերթապահությունը հատկապես այս դժվարին ժամերին եւ օրերին Երևույթ եւ աներևույթ ուժերի դեմ պայքարում զորավոր է առավելապես ընդհանրական աղոթքը։ Հադրութի շրջանի հոգևոր հովիվ Մատթեոս Քահանադրավանցը Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում Տեր ողորմյա հնչեցրեց խաչի պահպանիչ աղոթք կարդաց։ Զորավոր գնանք մեր աղոթքով մեր բոլոր ժամանապահ զորքերին Թիկունքում կարող բոլոր զինվորներին, հրամանատարներին, բոլորին, մեր նախագահին, մեր աղոթքով աջակից լինենք բոլորին։ Աստուծո խնդրենք, որ Աստված տա այդ ամենաճիշտ եւ իմաստուն ձևով կառավարելու ղեկավարը եւ նաեւ հրամաններ տալու։ Խոնարհենք Աստծո զորության արժեվ։ Խնդրենք Աստծո, որ միայն ու միայն ինքը կարող է մեզ տա հաղթանակներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես անհանգստացած է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում հրադադարի ռեժիմի զանգվածային խախտումների մասին վերջին հաղորդագրությունների առիթով։ Նրան առանձնապես անհանգստացնում են ծանր սպառազինությունների կիրառման եւ մեծ թվով զոհերի, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում մասին հաղորդումները։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կիմունի հայտարարությունում։ Գլխավոր քարտուղարը հակամարտության առնչություն ունեցող բոլոր կողմերին կոչ է անում անհապաղ վերջ դնել զինված գործողություններին, ամբողջությամբ իրականացնել հրադադարի պահպանման մասին համաձայնագիրը եւ քայլեր ձեռնարկել իրադրության սրացումը թույլատնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր քարտուղարը եւս մեկ անգամ հայտարարել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի, ինչպես նաեւ այս վտանգավոր իրադրության կարգավորման աշխատանքում ներգրաված բոլոր կողմերի ջանքերին լիակատար աջակցության մասին ասված է հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ գործողնախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը իր անհանգստությունն է հայտնել Ղարաբաղում իրավիճակը լարվելու կապակցությամբ։ Ես խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների էսկալացիայի եւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում մարդկային կորուստերի պատճառով։ Ես կողմերին կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ հարգել հրադադարի պահպանման ռեժիմը ասել է Շտայնմայերը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ խաղաղ բանակցությունները այլընտրանք չունեն։ Այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Կողմերը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերեն ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու համար։ Համանախագահները այս հարցում ունեն իմիլիակատար աջակցությունը որպես ԵՀԿ-յում նախագահող պետության։ Շտայնմայերի խոսքը մեջբերում է Գերմանիայի ԱԳՆ պաշտոնական կայքը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմը հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ կոչարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Միանում եմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ կոչանում հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Վերահաստատում եմ, որ հակամարտության խաղաղ բանակցված կարգավորմանը որևէ այլընտրանք չկա եւ որ պատերազմը լուծման տարբերակ չէ, ասվում է նրա հայտարարության մեջ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն բանակցությունների ճանապարհով, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. Անհանգստացած եմ այն առիթով, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում եւ կողմերին կոչեմանում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Բանակցություններից զատ այլ ճանապարհ չկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հետ հերախոսազրույցների ժամանակ կողմ է արտահայտվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու համար երկխոսություն կազմակերպելուն։ Այս մասին հայտնել է Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայությունը։ Ապրիլի 2-ի երեկոյան Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Սերժ Սարգսյանը հերրախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Նույն օրը կայացել էր նաեւ Լուկաշենկոյի եւ Իլհամ Ալիևի հերրախոսազրույցը։ Հայտնել են մամուլի ծառայությունից։ Բելարուսի նախագահը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության սրման կապակցությամբ։ Բելorusի նախագահը կողմերին նաև երկխոսության կոչ է արել եւ ցավակցությունն է հայտնել մարդկային կորուստների համար ինչպես զինվորականների, այնպես էլ խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի ղեկավար Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանը։ Դառնությունից բացի ինձ զայրացրել է գյուղերի գնդակոծման փաստը, որից զոհվել եւ վիրավորվել են երեխաներ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ռոշբլուանը։ Ֆրանսիացի պատգամավորը նաև նշել է, որ պաշտպանում է ԼՂՀ ղեկավարությանը եւ բոլոր արցախցիներին։ Հայտարարում են, որ Ադրբեջանի գործողությունները անընդունելի են, ворթովեցուցիչ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք տարածաշրջանում հանգեցնում են հակամարտության սրման։ Գերմանիայի դաշտային հանրապետությունում գործող այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության քաղաքական գործիչները հանդես են եկել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ ռազմական գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ։ Գերմանական քաղաքական կուսակցությունը մասնավորապես դատապարտել է Ադրբեջանին ԼՂՀ նկատմամբ ցուցաբերած ռազմական ագրեսիայի համար։ Նրանք անընդունելի են համարել Ադրբեջանի զինուժի ագրեսիվ ռազմագործողությունները հատկապես խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Այս կապակցությամբ կուսակցությունը կոչ արել Գերմանիայի կառավարությանը կամ կդրսևորել եւ դատապարտել պաշտոնական Բաքվին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար, ինչպես նաեւ պահանջել են տեղի ունեցող իրադարձությունների արդիվ միջազգային հետաքնություն սկսել։ Կուսակցությունը ստեղծված իրավիճակի արդիվ քննադատել է նաև Թուրքիային, նշելով, որ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը արդարացնելու համար թուրքական լոբբին Գերմանիայում մեծ աշխատանք է տանում։ Հայտարարության տակ ստորագրել են այլընտրակ Գերմանիայի համար կուսակցության падգամավոր Անդրեաս Գալաուն եւ կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Մարկուս Ֆրոնմայերը։ Բարեկամներ լուրերի հերթական հատուկ թողարկումը եթեր կհերարձակվի ժամը 16-ին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են տեղումներ։ Վարկյանում 7-ից 12 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։